باز ندان Karı bir anam bazday hatını vedere Türkiye. Avduroş çero jemem hatını um ser ya derketin inem tuhazın derkemiş derfa. Eli, li evet. Ee, ava kişi ne baş am am jüde dert ki ben ma henkes e, şit person evder valla ne be yani devla kurda ve Arap kevin vedi bu şekilde ki gerek am jüde bin ne başları mıhabın çavagı اكيد جهاي go, او جهاي او استيا جو نما تحمل دبه جبروي مي بازدن لي مخابن جو براي مرو زوريل de, بكد ee, e maro e, de, ده eh, zorêl mero bike di bajarê mero de ev eh, tiştekî yani wek dibe hel cêr nabe Yani rewşa wê bigere mecbur yani dem nada millet hevdû değişini yani cana merv aynı malbat de ji birê xwe aciz dibe ji diya xwe aciz dibe lê taliye taliye merv hatta hatta şevdû na enere tu bibîne vê Ha. dîsa navêla Xeberî malbat de ew xeberî tiştê girtin خبري تي بس تشوا جاي انه جاي وقت روشكي نجارة كي ودوا او دمر فراد بن هفدو دورا يعني بالهفتين تي جاي جيكي نما كارين هفدين يعني روش وقت نما وحل جرد به Yani. Lwê de we çi dikir çi ne dikir yani karûbarî we mektep yan jî مكتب خوند. از شاگرد بوم زاني قا حلبي حلبي. حلبي جغرافيا حلبي. اف جركت اساسيه بالي تزان روش شاوي اف دو سالي مم سكنين ام القامش لونم مم. كاري تنور يتكر تنورا ما هي القامش لي اف سالك ام تنور كاردكن وخوندن سكنيه وتبير مم. بيرجي موزيكا خودجي ji ber şer e, jiyan gelekî sekiniyê ne Ah, olsa me حلبي زنقام الحلبي بو ويدر حلب تلقي شو- زلمته ez barim heleb e, hema vecid tiştek nemaye hin resm والله ما شام بلکه وياه خون شلون بلكي بخون حتی تاني حتى به بس تاني نيفا باجار تشتك بينها هاتية آلين تاني جي عالی حکومت قوات تيد هي أو خماية وكيدن يعني حلب نماي تلك خراب قالك قالك نا حلب تاني وصار بازاری سری تف Ere inshallah me hevitkën ku fsher Zubzu Dahibe u Valate Kurdistan'ı Arami bine yani Hazaran sal edi Kurdji was yani. Le mecburun jibo hint shtabstin me abd seroja em e, takip tikin yani Mosul'u Kerkuk mesela peşmerge ketin gereken bir bakta var bunun ciber ku ev derci Kurdistan'ı Kurdistani u e, rejima Irak'ı ne deşti yani de go der آخا عربایە و هەنێک دەگوتن ئاخا ترکایە herkes هەرکەس لە گۆر دلێخوا لەوێ تاالێ مەدیت yani pişti ku tehlike ki mazın çebu kes vaka konu ahaviye ama mecburi ve dem abi raviyan derketin Türk e, bu konsolos khane khoda khona parasın mesela timen Türk'a bulmedi taybet konsol khane khona parasını açtırsa. Ya peşmerge çune bana parasını ucvede der xısını. O derxistine û em pê tesin yani ew işid û şwe em zanin gelekî têkiliya Tirka jî li vê de çinki Stenbolê gelek cîhwa heye eşkere perwerdeyî dibînin eşkeren yani digerin xwara polis ji wana diparêze e, yani ji bo Kurda biqedîne yani armancava çi bû eşit bikevê wê de Mesul û Kerkûk xwara dagir bike و پشت رجی کنترل ترکیه او پترول ترکیش خوره لگور حسابای خو که ما بجی پکنات قهرمانیا کرده و آهری خوش از بختوار بوم اف دروجه از تعقیب کم yani Musul taybet e, peşmerge و YPG و YPJ hatta mildane evdu yani esin ki dilemiş geç bu inşallah yani em hevi tikun ku nabeyna kurda da particiti hasudi gelacı bile bıkadi yani em artı şeki usa yekpare rojek inşallah bebinin ku cibome gişka serfiraziyekî bê ee, yani em hevîdarın o navbeyna me de tiştin şey dibe tabi hinek insan vimli ve hassasın Henek insan vimli ve hassasın her rıhşini karın tahammülü fikrin hev bikin ama em mecburun em yek milletin çimem e, em e, araba em afutikin em farsa afutikin em Türk afutikin em hevde afunak جارنا piskere ki mazına دبين دبيجياي حوشام أرو أي. أرو نخش ليه ez باورم بدميره emi hevdu nas bikin emi hevdu tahammültür emi tevbigerin ab him buin lazım mecbere ee, يا قشتي دبندس yani em piroskin yani şervanın YPG u şervanın peşmerge meyi heja em destu linge wa maşkin ku Kerkuk xistin ser axa Kurdistanê em hêvîdarin rojava jî ev tadayî û ev halê İnşallah. bedbînî ev Tabii, ji wê de yani. rabê ew mil bidin hev ew ê çêbe yani em ê stranin ji we gudar bikin hekî hûn amade bin قارن سترانك بيجن أو جيش بو بابي خوا شو دايكام أنا أو جهاتي تركيا مرة بابي من ماي روجافا li me gudar dikin na خودي هفيدارم قو страна да не е 10 щена. Як же да, як же бава, як же яра. gider Sitiştene Pürxweşe lele pürxweşe canı pürxweşe Didin yedi Sitiştene Pürxweşe lele pürxweşe canı pürxweşe Yekje daye Yekje bave جبابه یک یار لله یک یار جان یک یار یک جدایه یک جبابه یک یار لله یک یار جان یک یار بدن نابد به باv نابه یار خوش لله یار خوش بدن نابد به باv نابه یار خوش لله یار خوش وكرهني روجي يا ليلي روجي يا جاني روجي غايك جبومه وكدلي دنيا ليلي دنيا جاني دنيا بابك جبومه وكرهني يا روجي يا ليلي روجي يا جاني روجي يا دلالة وكبينا قل لي يا ليلي قل لي يا دلالة وكبينا قل لي ستش سنة برخوش ليلي برخوش جاني برخوش ساعت خوش مالا بابا تسلاوك بابي خورش شاد مصطفى تنا تنا قازي تشن بيش كاتو چت فكري چنا فكري ميكروفون يا جبينا بمجي لاسطنبول هنا كحدا من البلدة اه بكري رايك هنا كميزن بيمي البلدة من أمي أقدر ما بقدر نوضات أمي أوروبا بدر كم نخوي درو دوري كتا عجيب هي خير او قصدي صار ناس يا الله يعني هي وين سازي هنرمند تكليات تو زحست كي يعني كيفاته شنو ريتي نخوي حموجي ضروري خالي من حمو مرويتنا ناس protein ke famjdi zkaran tishki bejin bo veki اقول تقول ما بي ملاقل يعني انت ملاقل ملاقل جمد حوين نقول بويا ملاقل جمرج كافي امرج بين روجوا كافي روجايت بيتسل بريادة مك افتكر زاد مجنون تقول كسيكوتين حموج روجابان هماتين شبان تقول تينا بام روك دوا دبي مهرن ای قاچاقی توازدن بچین tam خاطر توازن ام هفدو ماش که هم بیستکن هم دنیرن دروش پشته دی ساعت دنیرن چینه بو یا گروبه که bu او ki bu şkobani bun براستی denge ve acayip hoş bu doktor bun gış doktor bun iyice hatta ibaret gotun acizdi bun tabi İstanbul ve de pansiyon adaman İyice grup dağıtın. Yani haftaşlak bu pevra dağıtın. Stran dugotun. İyice haftaya çeyit bu dugovala ve cariya meder kemiri. Hem kah hatıra hevdu. Emme hevdu hem bestikir falan bir man. Heyci şey, yani tekili eden ha. Kepa yani takip tıkın hem hevdu. E, Vega çuna giyiştin Avrupa. Ama ne men bavar tıkireydi ne ev bavar tıkireydi. Yani men hatır edi ve taliye de men hatır cine khost. Yani men bavar ne tıkireydi. Yani ve cari çu yani rastı çu. Orayı kaçar. Nari, tumi jarek işko çubun Bulgarya vadara dubi az hindik babazı bıkanın ki mavede u dugama yekiş var dugu az naçım ama nalet be yavaz vadara benim kuştum baştırı pişre usa ev budisa hevlda çun Antalya çun nezamkidir falan benim taliye mi dit dengi vadar nake mi go demek ve jarek çun rastlı çun dengi der nake ve mek şun da mi dit internet eden insanlar çune vadara vardır ne لور ايرو كيد بيني جرو جافا يعني نص صديق وتبني تشوف كيد بريم اوروبا لأوروبا peki baktavardı ben yani ve de yani peki hoştu ben yani jiyana ve de çünkü cidaya ne vak ya ve de ne vak ya Rojava Kurdistan eji Се го значи виде ки наука го дбра. Немам сме што али хаскери две тарит бекави бегиур те зан ве чаяни ау işte го сари рабуя хар işte го хартын не наука влади de nauka. Ne zanım. Yani mesela İstanbul civarı ne hoştur? Jbo ligor Avrupa tu bidi berhev. İstanbul civarı hoştur be. Ne hoştur? Tam belki jiyan garantini ne? Der hangi maddi garantiya verdin bes lüvede ki garantiya çe vakti avla ko çe destede de grin tedbina zaman او اوجدنا نعم. يعني هرشي آه، شرط قدمين مروق دارن تحازرت بي كانسان مثلا تعلمي زمانية يعني قد تعلمي آه، هرتش دي تتخازي بخوني يعني تتخازي بشغلي هرتش شربت ده حاضر دي كان دوجنا ده آه، كرم كبه شغلي يا بخوني يعني هذا الشيء قد تتخازي يعني رد بشي ده بقريب بين البيت كي دبيت جيانا يدى خطي تناب النعلمين زور حق زور ابكي زور ترى ما عليكي وجهي ايكو تشونجي مسألة بر bir e, gazın da jibe ketkin Ne, kudu ben av yani ser- civa kava bir servaye sara kadmine. merve taka kesiye de dbace falan be van çin saj سر bejni. مرود مين ابخوا سر مرود آه، مرود. Havali kime bu belki tediti Lorenz لورانس Lorenz Amudi. Jelveni bir aşk bu yani ama keyif ken hanek tikir nizam çıl yani insan ki bir aktif bu yani ne olsa insan ki sakin bu yani olsa hareket bu yani Jet şu kaderek ma roje ki edi bu hev hediye edip telefon almak kim bu? Yani ve de şu Antalya Derneği'nde şimdi ben telefonu hep dikerim. Bir aktif bu, ki heyecan bulsa. İyice şu kaderek derbaz bu yani telefonimi mi kir mu goya dengete dahi goyari ya. Tu bak beri haber nade. Bir sakini. O kako ya ki derzil de kısni e, hani jibo ko sakin be haşmi be. Govalla gireyim be yani az ve de rastlayacağız gibi bu saatin zanım çip mati bezmani be çıkayım که زمانت فیلمناکی اکنون به مرد ببینه به مرد دوست ساکی دیده جمهوریت işte kısa gotu yani pe eşiyaj ve gotinim le go rasta yani ve de merve hinki betir çünkü civak bu saye jiber ku civak İstanbul harekete ye Türkiye hin bajara da harekete ye yani merve zede xo garip hisnaki le gava merve şey var da kültür şandava gerekçi mevcuda ya zede zede fark etke beyinna ama melek veci tabi belki müjyana koy yani bak halasiye ki başlara yani o şey. Beli vallo e, vel e, kamışlo çıkabat dajut ve bese radyo ekir mesela iru kala radyo etkir. Radyo. Radyo Valat. Radyo Valat efem. Kamışlo ana e, demat istedeyi. Çend rojikın د- دمات استيدي چند روجكن او دست بيبك بوشين را آه، سر صدى حفت ما تشكر ما فريكونسي Yani القامش لو انا ميجا هرتز سر صدى حفت او صدو هفت القامش القامش. نسيبيني جتك دقيقة دقيقة حكي يعني نسيبيني اه hatta nisevine ciddi denkti. سر انترنت جي هي Peki bername ve şekir yani bername heye tenis translate خي لا برنامج شوا هم تيدا. دسبيك ده ويتشار ساعتي آه، زندي هبن أه وكيدش حفت ويد اسبيت اش حشت اسبيت كيس با حيا دور يصدي فاري و او 4 ساعات جنافرن يعني دما برنامج زندي تنبه ويستران هبن أه دس بي بكم 4 ساعات زعما بدارم شركه من اوجي اكتب خص ام راديو جناف حرتشتي اكتب ميديا ناف حرتشتي ما راديو جبر هن راديو الجماعه لمخابن حر راديو اه يعني خب عليك قلت اه اه هنكاية Yani ne çandu hüner Ha, tane millet. ide- vak ideoloji yani Ha. şey, vak yani Ha. şey propaganda kartinin. tamam Ve de şey gelek cihada Hı. le Millet tabi tam avcı aciz pedivici oluyor. belki hebi ama e, her izede bemenci pedivi e, çünkü jiberko e, işte ku mallat behevre digri çandu hünere. Yani jive ki çandu hüner pir pir mühimtir ama tabi işte müçe يعني بمن نوچه ساعتایی او کی دیار بگیرک اما هن هن روشن آورته هنه جوی که من فهمت که کو رادیو kanalın televizyonun bir hep hepinci normale çık. Milletin milletin çünkü politize bu ya. Hmm, Gelek insan e, seçer saat aji nuçe tamaşetkin. Evet etkin tuhazın agahi basının. Ha. Jibova çünkü roşeki avarta Ama- şeru pavçune millet tuhazı agahi basının ama Ali gidince lazım mı? Tabi. E, çandu hüner teni. Kanalın Okey. bir rengi gerek hebin. الروشا قامش لروشا رجافار تباهي وسوريا ايش خوا أه تظن ان كهرباء هي ماروني كارنت هين التلفزيون او انا ابوي يعني او كيف اخذ كيف ما يد راديو ده Yani radyo دري- çava دري kadar راديو tkin بك. ki. Yani radyo be elektrik ya be kahrabe. Heye. أه، راديو او هي موبايل انا سيارة Ha ya او بيت شوفيري pli. سيارة تاكسي اما Hmm. تاكسي سيرفيس وانا داين سر جهدات كني Evet انا yere ku kadar bakın ne kwa. Emri ve baş. Ha. Yani jibova baş kahrabe ne be. عليه الويدر يعني انا ابوي راديو يعني اول راديو ساعه بوبيلر ملت يعني. راديو بوبيلر Tabi tişneyin hoş bikin melajı fayda iş var bir kere. اما يجيب İnşallah tişneyin hoş şeykin yani. yani işte ve de yani yani en bejim mesela lazımiyek evkeke bir emme cihatta hacmeti emme tişin bikin tabi ama emni zanın çihaya çikimasi inşallah emme tekiliye evde inşallah tasir nakin inşallah emme zanı bin roşa ve de şavaya bilahi emme şevde bir başlayın tabi e vaktin e, Breteşit beji, haber cistan beji ne? Tarzı cüda yaz barım. Yani um pevret habetin dengi hep fehmtikin belli rahat hevret beji Bavrum. Yani Ma gava müzik tu dibêje ev cenabı. rahatî vokaltî dike gava ew dibêje tu jî wek vokaltî ya jî müzik pir xweş rahat didî min bala xweda yani vekî li tarzê we jî hepkî cuda ye Ne Barım. او خو روجاوایی گرتی غربی- غربی گرتی، غربی evet. گرتی ایمم از ما مسافر فلکلور خوان فلکلور Her duji lazım işi bana. بهتر نظام فازی بیجی نو فلکلور روج برنکی روجاوایی پیش کش بکن یعنی او تنه روجاوایی او موزیکا و tarza e, roja rojava e, u tar emmejin e, kelepura kurdi bigine ev اه بله tiştekî usat کاربین فازی روجاوایی کاربینش فلکلوره جبركو قال لك تشتن هنا أيوة. بيج nana tiştekî هنا ايه موزيكي adiye yani tiştekî lazım eji normal e, mesela ez proje tiştin usat xabat emiş yani ama zede de inna kıp şiber ku ez ez turmane ki nakma havalemin ali karim cennat kin ez tiştin sab hediye di çetkim le armancamış ev yani ayet sereke şiber ku kurt folklora va pur kurte le nikaran nişa cihane bedin kemansi kime bir rengi yani mesela embejin müzika cihane embejin mesela tango اه تمام kurdiye نه yani jembejin flamenco yeki çekiye bir kefam nat bir kals li Avrupa'ya ki çekir bu naveyi nay bir ama bir kas bu gotun bir kas bu yani tane müzik var aç diye kın gotinin kurmancı bir kim bu kas bu yani le mesela merev va da kurmancı berhemin baş değil mesela havale kime ya blues şey ki Ercan Bingöl o و ki müzik hoş serkeftiye yani piros kimtimi ve de bername deji bu mevanim yani tiştim baş yani tabi. tuğazın tabi tiştin baş tuji ejaz var mı hemen fikri dene e, xabatin baş dibe minak u gelindin jî guh bidin me mesela me gerek bala xodaya e, e kusa xabat etkin müzik eyvan ji alî tirka ji araba ji piyaniya pir tê gudar kirin mesela gava dixwazim müzika kurdî gudar bikin e, e folklorik destpê nakin باور که ایکو هنگی نیزی کردی دی از دنیرم او طرز مثلا ام بيجن Mehmet Atlızaf gudartkın. Eko Türk benen beyşin. Yani eko nu kurdbuniye neziktivin hoş yavat şey. Civana jo pır hoş yavat şey. Çıma? Jiber ku civana jo ne teni folklor. Folklor derketiye. E, U az bağırım peşengiye gelek müzisyen aşikiriye. Civana jo işte ki dine yani az usattı midi beyşim. Reya gelek kesafekir. Tabi. Yani Bakur, Bakur e ku tesir civana ne girtine e modernen beş müzika rojava itkin niye ama beş. O Nizamettin Arınç mesela. O şey ki. Nizamettin. Nizam onu gudartken fakir teyra bir. Eri. Aciz afaz. Sen rojava strani hoş yetki. Nasıl? سکناویش ساغلامه یعنی از وک هنرمندکی دبینیم Az گاوا لدینرم Parti ki, سیاست ki, او ki, نه Az fazla هنرمند هنرمند be. Yani tabi siyasetçi lazım. Gava kutu bineri milletete tadayı de tu bir nevi tu hassasiyet. Nivis karıcı ustanı mesela. Elbes van. <coughs> Le merif hüneri xo. Behtir dışın beki hoştire. Hünermen gerek hünere beki ne olsa. Olsun. Ew divê daîmen dibêjin siyaset li e, hunermend nayê. Erê. Cîna dê dema welatê wî bi dema milletê wî bi ev bû reng tiştek din. Ew tenê hunermend dûrî siyasetê bike bi timî yên çêtirin. Ew karê hunerî. Tabii yani hünere xod serp kevi. Hen gava pedivi hatta radaki yani. Ne radaya xod buraya ok meder haber bide. Avçu. Tek dişi. Yani bimici tek dişi. Az yusa bavartkin. Az şey, yani tavulonu. tu tuhazi müzike ke garibi çava mesela. موزيك ستران Kijan mesela tarz hoşiyatı çi از caz gudart ki از بيتر حس جاز بلوز كونتري هرسي Hmm, na از xwem بيتر هما جاز tamam neyse yapın Keyif almışız afişe zeyreti جاز قال لك ولو إيه. قال قال لك تشتم خشيته هي ولو Serbestliğe yenge ne أيوة. olsa ولو يعني لو من محدود يعني قال Sinora kedi tagneviye. يعني قويك تخ اكر ديده خلاص تيز بينما مثلا بدار مثلا انا ب- Ve de Dodan tenaskirin cazıydı ama Dodancı e, hen tiştada serkefte hen tiştada jı kem maye. Yani az bavarım he caza kurdi نا اجا ne beşkivi he. Yani نعم أو- ينجر دبي. ينقل لك جردي ne diyeyim. انا أو. مثلا تلا ايه رجباي قهدار ديك فرانك سناترا إيه، وك مايكل بوبلا يقول gozar con los trois veces lo tengo anam con música orkestra aksa buar çiğdik lo tipi kuştu gel gel kulo tek besi gozar mı gele evlo o tek trois veces işte o tek bali akurdi dulo işte bana fedece kovudu yani gaba merif bana bir ki Çin'i dahi e mesela dübek albüme kurdi gozar mesela işte insan hoş gibi yani Le henek kesi gerek kelepura kurdi bu paresin. Vak dijlerine, dijleri beyazı de folklor mesela folklor bir mühim. قلت بيجي انه ولو بلا فلكلور فلكلور مين ايه مستوازن انه فيش كان نافذ مو قلت بموسيقى Fo- موزيك تاخذ نام تغيرها بزم Le folklorji Sana fo- folklorji okey mesela. Tabi folklor mesela ne e, embejim mesela folklor eki kurday. Embejim Evet. mesela embejim de hazar straneye. Evet. E kayıt kiri. Kaydiye dene mesela embej. Stranın Tamam. geleri. Elle tam stranın ci lazım ku tama geleri etişten nujan ravşan nujan mesela disa bu yer kavmin stranın folklorik lazım mı var. لازم Mesela Folklorji e, ciye kodan asıl. Avcı peştiçi. Karı bu şey ki Yani embejin e, eko tut ki edişlet ki. Yani yek eko işte hayi peş ve ve yek şey işte hayi istifade bigre u cihani nezi cihani bike. Le her gücü feydevi he. Evet. هنوز ام هف ناگن یا ناگوت میه کیتی او خرا کرد از بون بکوی یا وان گوش بوم پیش خینه نه اون بره پیش کدی فلکلور ادگار به ممشه او کی رجاوایی پیش کدی نه خواه می بکر یکی زی خابور همه گودار بکن یکی اوسا غربی همه گودار بکن پیش رجی یک فوکلوری همه گودار بکن شد بی همه گوه بدم و ادیشان Thank عمروش بالبلاد نسوت ياهم دنگ دا قلاهي سوري عمروش بالبلاد نسوت ياهم دنگ دا قلاهي سوري قليش يار بو قوار دلو وزيا تمالو Sciar bu govardo Enda temel çedle تو giya من god bra bo çedle dod giya ويش قوت من رازان برا چماز واكتي مالو ويش قوت من رازان close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine. I walk the line. Because you're mine. I walk the line. And I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine. I walk the line because you're mine. keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, yeah, because you're my own. I walk the line, because you're mine. Come on, I walk the line. <laughs> Um, am Tunisian. خود یه شورف زدفم آواره میر آواره میر آواره لو یه شورف زدفم از دین شر بگه بطانم های های های های های های های های Gerek spas. Ne من دوا والله مازال باش صاوي يا ليكسباس هيدا نازلي الناس جانا دبيجم الكافي جانا دبيجم اما هفالين وكو هنا دوراوية ايرو اجر بجر دبيجم بيدم ان هفالر دبيجم بيدم بلي ام سر شباخ بن سر بابته مثلا از بابته منات كم بابته وينه çetki ben hinki ve nevi ciddiyetim. Прихожи kefa Kefamı gerek ya. Juveni vere. Yani raşu spi tajbet. Ah. Eko raşu spi çekirne prihojiyam çu. Au, e, zu e, e, vedao je, yani veki karbe 5 saat 6 saat beter ji. Najbiram ben ne Ti se oyna çekiri, nikah çekirine. Tiştevini gimane cema askarım çikidi becim. Em derbas çikud edbin ki cemali eleme oyna kuyde binin. yani wê rojê bi taybetiyê vê nabêjim em xaniyê radyo ê gom tê de ne hemû em مغرا داد نریا مد نریا چه هی چه تنی دماله دش بر مرونی کار ور مال کریه بکو yani yok gibi roşan men de bu mal ki bükrin radyo re makre kir یک جغلاده خانی خودی مالی لو حق نگار گا بابه ya bavete Allah او مراکل مدانی demek bavete navdan geliyor de gerek او ویناج چیت کو او چیر دبیشن نافر نافر نافر كبيرة شيء داري داري وبشيد رسمي ني ادن فيس مثلا ادن فيس قرآن بقوتنك بهالبستك ودورا بشتي داد قرب هناك سيليكون رملن تشتنولونه او داد قرب جو اشتغل درت كذا او شي كارك وجغينا وي اه حري جرين جو تكر اكي فهم شرتي او سر جامع رسمي يعني من سر جامع نه سر كاغذين سر جامع بخونه يعني همي يعني هنيك قاضي جانا نفسه ويرش هنا او رش بيجي هنا او او وقت نقر نيجاري مزن او جمي هو gelek estetik mi yani? Bu bir milli ve hoşam şu yani gelek estetik bu خامجي في تشتي جاي بريه Xuata ama tarzı ve ne yeke? Medit ya xuata jî Mustafa nişan mikir bu. Rengine vetir او ازيدي جرد بيجن بالعربي yani usluba ve ne diş bari? تشكيلي جرد بيجن Hayır. Ne veke bu? ما حد يقول بما تشتكش بابين بريه بابين هالبستا او هالبس جيدن فيسا Baş Horastiran çekir ya belki. Ve kat çekir ya cibab yani. او تقول هارد ميز بيز ستر تشيك مستران جيج بد بستري Yani jun hun rajin helbesteyi karım bistri. مشكلة شاد بروبلمك هي انه عربي دن فيسا او جرد بيجن نافيتشيه او هالبزوان كي كرد هي عربي دن فيسا Selim Berekat. سليم بركات او جوي بوي رنجي دن فيسا يعني دوي او جرد فرهنگ برت هبه حياة Tüce peyim. او بر جراند فيسا Kurmancı ben Ahmet Hüseyin'i usaya. بيجي بري من فيسان دي جان زان او تقول انه بري من كرديش دن فيسان او عربي دن فيسا Arabi de beter. Rahat beş gitti. او كيكي قوي از يكش كساق از ودنيم از دخينم هالبستي ايش قشي بالكي از سطر تكي تاني فيهم بكم هو شبرت بيه فرهنگ البر مروب ومرو جد دخينه جاو تمي غازني خود كچما وناخين هم جرد بجن وسا اجبر مرو فهم ناكي عاجز دبن ne zaman خواتا Zahra ki gerek elbesvan derketi var mı? بله هي أو هي. من منوس نبي وجي انا الرجالة ما يبين او بعدين الرجالة Yani jilo man da jibavi tabernade. Ne zibavi koy demek. بله او جي وقت ليش ستايل هنا دوري بابي من عليها البستي Ee, tarz. نوجنا حكي Demek ki bu sayet. Hani mesela bavi koy keşifti ki tam beraber cividi gerek Yani gerek carı mesela hatta gotine ki ben jveliya nizamçı خولیا ولی ولیا خولی چی کسا گوتنه کی وسه بو دافره Zaman valla ne biram tam yani bir tam beraber gibi dert gibi. Ne ne ne gava ko mesela zarok mesela bav per oldar be yani bejin dindar be zarok ji kat ala kaydine yine. Gerek jara usa Mesela bana بعد tam. تام برای خود دینه باز ده بلکه عاجز بونه یعنی المال دبینی demek ki cezb hmm. İşte şey şey işte nu şey. diğeri belki şöyle yani işte normale belki işte ki derveyi diğeri belki Bele, care uži do džbata, ma džbata u hvarekom stranci, že ali stran muziku je Maşallah babio demek ki derya ki. Eyvallah. İnşallah roja keme bin babi İnşallah. tez zaf merak ettim. Hatta peki, bir vaji hoş merak ettim. Ben Mustafa da got yani Mustafa da got roja keme ben vede falan ben go yani mi bağır net kirim go demek ki direş şeve yani. Avkas ne neyse. Ve şey bu. Bu demek ki babete belki yani roja gibi. Dünya çok iyi. Rezan ve çiğ. Hayır. Belki ezer muadara roja ki. Çene bu ezer muadara. خودی در به خوزی تر خوزی نرجی شبر گیت درباس بود نما کار در که Hmm, derket Ha, bu roja, pasaport derket eşi mi? merak nikari. نه Ancak ezerim başvur. Jüvede derketin ecezi başvur kevim tek. Ego bari başvur jigir. Bakur yani. Hmm, bilmedi. Rojik تدوات دي قرتن كسروات شتك Öyle. ان شاء الله جو جو خوش نظام بلکه انشاءالله إن اما شاء الله دارم أنا محمد هبي دارن خوش بده Hoş bir emin rahat rahat erin bir kere. Niyetim bacar bacarız bir kere. Yani edi avkas insan jüvede münaskiri jest fazım bebeğim. O tenet işte gidince ezerim. Yani az tüm Kurdistan'a rojelat, başur, pakur her deri geri ama teni rojava maya. Adlüvedenin yani kat evder min editi. ان شاء الله Bu ya ders bırak. Hadi inşallah bu bin. انشاءالله روشای خوش بگید کاری مجبر گماولو او جی بمین لیتا دنو تخوازی بهره زحمت بر زحمت او وضع ويدك وشاهدك كي اصلا كي له زحمته يعني انا نجلو بكس نجلو على قناه ترى نعم. وقت ب جيانا من رو يرو يعني بمرق لقي زحمت بكم دج ولا تن اللي مجبور herkes Yani gava mesela hin bacarada ev işit e sofi. Evet. Takim makvin çetkin. Çavat kevin ma bacara yani. Ani Ha. kariya hin kesat kevin yani şişki شعله بليه جوجه بله دورایی بليه چه وقت آه. کردن شب شکندات کردن گلک گلک شوی چه بونی که پدر باس بونی جار ناجیه مثلا خو دخن اه، سیاره عربی سیویل اه، یا بگه مثلا اپچیا یا حکومت ای در باسی نافواد بن قلب جارا هاو تدی یک باز ناف او خطا قام یعنی او مرونی کار حمدشتی بک تفتیش و Pisin ya. قال لك يعني اشترى كرمان Xoska وقت ميرا شرج بكرانه أما خمين نخون يعني. لا وخد روبرو خن يعني. جيكي وخد فتقينا Her pisi titkin ya. كاستشي جرافي ميك تدي فيديو جات صورين ما تشخى دنياي دا دينو تشابل هبي وانا كرنا راي خود ريش كنا شنو كفن جلو برجي وجه وكفن قال لك تشتر وهان يك جيس كارن بيجم جبو حكي له خياني بعقلي واحد كي جا كارن عربا شر دبابة يعني قفاتي او راجن سيف شورا شورا شريوت كن شورا دريني خود دش كلا شيء بردن بلا شورا بات انا خوش بو يعني ها شورا دريني امي شورا هرن قبل ورد شورا بيجن قي منابين قي ام بيجن والمنابين شلو مديد دين يا نورمال لا والله او او دبن هناك شوية çatal matal kefçi hele bedi. Dibin emme bimrin peygamber emme xwarni. ناد بيت شيل شيدنا بس مفتاحي تكرن. مفتاح جي مفتاجي هي بين مفتاج ندي Kerin ya vallahi. مفتاج شو- دو جوا كيما والله ما نسام. حوريات فوق حوريات Cibo Kore'ye kodden kuştu belki Nuri civarı çevin tövbe estağfurullah. Cibo cennette bazdın ama kefin cehennem yazdı takbit gibi. Allez, euh... Pourquoi bah, on a. Qu'est-ce que Pourquoi pas bah, il يعني أس جنة دماغ لي خو إنسان جبو جنة تنام صار إبادة تكين جو وقت خو جا أوكي خو تقاتي خو نام صار إيه ياو الدنيا بخو جن وق جنة وق كري جهنم أس جنة لي خو يعني جبو إنسانه E bunun için ce- cennete jönel vediş pek için. Vediş jönel. بله Kaçma ya e, sihor yeter <laughs> ya biste. E şey yani. Hadi çıkma işte hikaye. الجور جور دبيجين جور جور ويني جاراغو خسن سري ما انه الويد هي بيجيش يعني وقت بملائكات بن ما يقنج بن يعني yani Rıza abi ben Mehmet işte. Şimdi dinme. Bu insan insan şey kaçın abi. İnsan pakış ne abi yani? E, yani bizim cennet yani yakınyan Yani bir şey hayvanat ama şey insana nahi. Hayvan bedeni yani canavar. Ama utkosu. Ali e, şey Ali niye bedir ne niye niye bedir diner? Dvem rov tmil ali niye diner? bu sağ dünya hoş bana. Bes mi mero yani at azvarım تاف او دقش شكري بس ماي اف ماوس تنا داني بوفر از دانرم في كاريتني او دقش از بيچ ما افتنا داني فر والشريط سيرفي بكم نابي ساعات خوشتر او دقشي تا حاضر كري ama mulu difkir insan. İnsan kırat ki yani kırakır ne rahi. Yani tiştin buçuk avat ki ama tiştin demane ne. Mesela dedim her tişt ben nere. Mesela de helikopter nizam e, tişteki usat fre. Луена днери yani мезекерин э амбежим паспор вишикли helikopter çekeni. E, yani e, av hed mine helikopter bir mine ne mine az bağırnak. İşte insan şekeri xirad bin. Ama işte xode şekeri xirana bin. E, madem tuş xode minak digiri letişin xirakir ne let minak digiri. Ne iş bu abakir ne? Yani ev binayet hemi ligor ligor min ne ibadete? Kifre. Yani Bavariyanın dini bir cüdayı. Yani Bavriyam bak İslam eşini. Bu şey ki e, İslam bak bazırgani kartini. Yani Hristiyanit bineri bak kole insana hem de bir emner min emnizam şey. Tünlerin bir avukas e, zenci hatta Hindistani ve imanavan zamşa vakar. Fazla. Evçiyenem. Ve ne zaman iştiye ne kültür iştiye ne kesayeti iştiye zenci. Mesela millete zenci tekattik. Gırsın. Ne olsa? Bavar, bavar ki kasite verek buna vanine. Pır tır sonraki. Pır tır sonraki. Rastlayışım sen. Çim şey atıdan ne bu bir kavetin. Yani mi balafka da e, demek ki mi vaşan geri mitkir yani vaşan hanede tıkabetim. Tabi medgo pirtuk paket hebun. E, metrikat bir kitabın kurmancı bir aciz bun. Az cevap betir aciz bun. Menşi şey siktir tikir. <laughs> yani olsa kavat işlerine hoştuk otun medgo becehemin. İca taliyede min ma zenciye dit. Mego ya rabenin hani şu e, valatı koda e, akuna kaz bana ben bira farkız. Neyse mi bir yani vak robotun. Bala koda her vak kolel bermit sakini yani yani usta hinkirine e kud ben iş mesela ben ka vatıştım işte bine khware be bejore jere çavaz ve sal ket emrid yani be nizam şey avcı be be patron patron patron patron patron nizam zani yani vak müdür yani vak efendi yani tefhem ki مجيري قلت حتى يكي زنجية عبد البناوي مقول عبد از patron نينم تجي نكولي ve قلت hani terk bike مقول از ام هوالي من تجي insan ya insan em kare kitkin bevdure tu karim hoşuk çekez ettim gazete yani ne istediğin şeyim ne tücüm beşine em قلت ki hoş nine ica belki biz şarap mürahatiye kitap biryani hatta şimdi pırsat kır Türkiye bu ev Türkiye şey falan meci hem beri kurmancı mı bu madem tu hem bir Türkiye jinne Kurdi be sen bir Kurdi vakta bindestin neziktir zaman etene Mıdıkla me betir şevdifiye mikin. Tepş Türkiye berdi yani. Meşitler Türkiye Danistan'dan. Ece yine kurdi inki bu bu. Digo mesela hedi hedi falan. Hingi oturan hin bu bu. Vece Avcıyı kuas tıkabetim vedeci. Kurd bunu tabi kodi vedeci. Cari ki usta dit ku av zenciyen hani kurmancı mrekset ki şaşman ko yav çava çabıta <laughs> yine kurdi kiriye faysana. <laughs> Mıkı valla müthişlik zede yine kiriye tane hen lavzın yine vakiriye. Çünkü لی دانستن داری اوکتر یعنی لی من بالا خدا اجیه گله کی اوکترم هشکترم هنتشتاده پر نرم بویه چما صدان ساده her hevdûdû. Hristiyan katliam ya Musa mazın kerine ku tafaneydi. Mesela bacarın ku pir Kurdistan'da katliam çebiyor. Dinleri insani var gerektir sonraki. Kim cihayı kursa serhişkmane. Ancak embejin ASB, cihin ASB ez nakhım navde mesela Merv ders mi mesela. Nasıl? İnsanın dersi mezbala koydum ne işerine. Bir sakinin. Zede sakinin ne koydum bir kemin taşkaleki de. Çıma katlayamak mazın servara da bas. Kesayet ya va yani bejim vak şahsiyet mi? Zayıf bunu, zayıf bunu. Zayıf bunu. Nasıl? Le mesela cin asi cölemerge mesela hışkin, çıma hışkin. Çünkü devlet hesabı ne ketiye vedi. Devlet ne kariye vedi. Tefimkir. Yani zaf nekir je, tamamı kesayet je, ne parçakan diye. Zenci usanın, preyşandine. Zenciyip sadir salak ettiği serhef. Sadın salak kolay kırne. Bence Amerika upas zenciye hiç ama çünkü fare çünkü ne Hami gemi ya da kolay sat sal baki vana şu kolay bak kolay kabı tandine. Çipi sitiye bir luva kırne. İşte yani نێزی کوردانە زێنجی یعنی هند تشتاتە ئەس نێزی خۆ دەبینم جارێکی شەس ئەو کێتەمە مدیت زەنجیکی ئەو ژ کورمانجی خەبەردا نەکو مهین کریە مترۆبیوسێ دەمە گۆ ئەم زۆرێ دەستی خۆ ئەو کتکێ گۆ ئەم ئەژ بەرە سەبب ئینگلیزیام قەلسە ئەژ گاوا ئینگلیزی کارم خەبەر بدم کورمانجی تکێ نابدە یعنی ئەس بێ هەمدی خۆ کورمانجی تشتن بێشم ئیجا مدیتە ئەو ژ پەرسپام ده gonçikür kurmacı şükürte sen. Go em batmane mane <laughs> nizam e, çelme hem batmane kabet indirdi <laughs> kurda bun em şu jwana hin bun. Keyf ama at mu go başa yani kana bir yani insanın me hoş ali hep kerne mesela dil khazi hin bu ne ko mecbur mane. Ha hoş yolu. Hica müzika bende sta kurte. Ne olsa Mesela de ben caz. Caz ya zenci ya. Hem de mesela evet tabi Michael Jackson dahi zenciye mesela. Speaker ya falan ameliyat mı ameliyat? mameliyat. Avukha tabi genki kesayeti ne ama avukha zenciye. Av denk ya zenciye ki. Hem benim mesela ya rap, müzik rap. Şey, yekem esas yekem kurdun. Eşler eşkere benim. Mesela şey stüpenci hava saladı benim zenci. De speakerine. Ama beriyava mesela şivan perverci rap kinem. Juva beriyava gotiye kinem Ne zanım ki kijan salye bu yava çünkü mukasite de kondu bu. Muradeki ne hinstranevi bak ya rap'e ya. دنگ بجي دجي ولو Le emci mesela demek ki emci haman ravşedenim o tarzda yani e serhildane müzik en serhildane em ser çünkü benire ve de zaf müzisyeni Türkanı le müzisyeniye de eku serketine kış ko, yan kokayı kurt dert ke ve Türk naf Türk adaşı ha e heri kurt kurdun denge kurda çıma kurt çünkü eşedik şimdi ne serbest? Ne azadın? Yani ne haceti Türk gamavan yine futbola ko tamaşa etkin. Keyif akwa çin lotukhane o falan be on disko misko oh oh oh. Keyif keyif o ya. Tı problem nine? Ne olsa? E, tabi denge vajı hoş na beş. Kezebe na beş. Kava dinlenmek bara da beşin gitar etke dengi dibeci dengi şey ama kezep nine dedi yani. <laughs> Ama denge. Bak dah be. يعني ايش دري ياخذ ايش بر ندراست نراست بخوا öyle ya. كي بيجي دليت استراني دليت درك تستران كسر ولاد بيجي كنت ايشا ولاد ديتي يا قبضتنا بفتشت حاسب زي بسترين استعمال نظام درخم جبر öyle مرو شايف يمنا كذي او Yonca Valatya var. Marine. Şu var abaya. Keyif keyif havaya. اه e, çima servelat çekin. Ne ne servelat? Ya mesela eme valat eme bendeste o teper çıkanın teper çekirin. O mejitkin perçe perçe. Emcibe eki değişin. Ne var ya? Emcibe valat bir bejin stranek. Bu serbest. Mutkarım bejin. Kijan bebin. خوش شب دو استفاده بگیرم مثلا نه خواسکا از گلک حواله من روجاوایی چه بون گلک دوستیم چه بون وکو انسان هیجان من اسکرین لی آلی کی وجد بیم خواسکا شر و پفچون نه bir şekli bir şekilde kidin mehvdu nas bikra belki hoştur ama Ali ki vece disajı disajı mesela evnam naskrinine mesela sıvas bu şerbi kade unerin ve de yaji am tekili ki bir rahattıra ve çebin abine amel. Bir tahammültür diyeceği mesela insani mebeki abdü tahammül lakin ama demek ki şunu da ve baştır abdü fehim bikin. Çünkü şekle ki havari şev yani mesela roşa rojava ne normal mesela gerek kesti ve çıma vitiştitkin çıma vitiştitkin elbim yahu Onjiş ve de biterken herin derbeki derkevin o herin dernada o ne şey bin yani onu işi tiştin belki bundan fazla jibi ki ne olsa merev mecbur değil yine مرة شو كودر بنوك مرة والله أعطيه خبر يعني جا يعني زور مرة دربات بن مرة مخاب مرة تبيبك يا تشتنا تبي مرة خبو خارج بوي يعني و وك مرة مرة يورا مرة هري يعني مرة مرة هي مرة بري مرة هي شقا بري مرة راحتي لو شيكي مرة هي Merhaba me Mevanti işte gidin tarihi Mevantilerinden de mesela ve onların Avrupa e, onların onu bak mevanın e, un mecburun Almaniyim ben un hede xo tevdigerin bitirs em kaydin ve valatin nizanen em ve de mevanen bir şekli göndereyim leyli valati merhaba valati xo rahate tevgerate rahate tuzaniye ve deriyateye kesişlere ne beşiş ve deder ki ben ne karib beşiş راست شكاخيت الجبال دي هي يعني نكرم بيجن هري درك بيجن نكرم تشي تبصر بيجن يعني وين مليقة مخابن أفرش نبي بقته هدي boş şey, şey bin yani. Az heavy darım mecbur şey bin. إن شاء الله Yani yana bir استغنى kadın منه yana لو- bir şey bin. Yani mecbur. Yani siçare ki dinleyine az bavarım demin peş tiştin baştır şey bin yani. Em, yani benile gelek olat şey, şeyin rızgariye dane şer e, mesela bejim besa Vietnam evi ki Vietnam devlet ekire şerkir. Amerika ne? Amerika derhis şuydu. اللي belki satılan kuştu ونظام شي سقط هيجي belki eko و damada خرابين ditine هيجي bandora var ser vücuda var ser psikolojiye var Kurdistan ju sai, veçi Kurdistan ne valata ki? Yani çar valat da gitti. O serdeci servaji valaten ku süper devleten beji. E ku valaten ku khokhurtiskin Rusya meleki ve dinleri Amerika meleki ve herkes çavi herkes iliyor diye. Ciber ku petroleye. Nasıl? Türk dahi tahammül tikin. Rojeki spikere ki Türk televizyonu digo em mecburun emi kurdara levvarin çünkü çima petroleye vahiye akliye mehiye emci emji ticaret izanın, kar me bevdur levorin yani ve de niyet tertgevi öyle ne ko ki? eber ku aha kurda mecbura aha kurda beca mesela hatta da ne kadar batman petrola batmana geçti beş kura vedi batman fakir maya o tütçe elektrik ve jü bacarı rahatıcı elektrik avede her bu haya e ev gava kaçak dikşini tizbeci vay hain vay nizamçı tu akayı elektrikayı da bir şukura belaş tu nabi dizi evde be dizle yani karetine diye dizi mesela gavem hinki serbestliği bistinin rojava bakut pır giredayı hevin heke rojava statüki çebe ve de sadisa çebe yani İran'a aheri daviye İran ciddi İran aheri hesane u ya heri daviye çima hesane dizane hani? kurd hemiş yarın le nikarin tişi bikin yani berxodan ki viren ki vede vak vede nikarim sistema İran'ı prüçutayı le vak xomane asimlene bune jimeji çetirin yani medit yani kurdi bakurji sağlamtır mane cülüberge va zımane va he xof barastını bir kema asimle bune yani roje ki evder yekit ya xod tamam beki evder bir hesane roje ki det karın hatta bebin sinore xo ama peşin İran ne karev veje çizşi Diyor ama tamam. Amin. <laughs> Em e, çi strani vejin? Stran hene. Bak potpori jem tkarın. Hedi hedi. Em fazla dakika tıkarın fazla bir dakika strana vejin o sen bir kadin. Gotin davi e, zarabı zazi e, vejin. A beşe baştır çevi valla. Kijan stran. kajeye O hoşe. Hoşe hoşe. Sanki baş. Baş. dansait. ye Dert bersena derde yare kena berse salye Vererem mava kermeşimin Tutalina vaye kermen talye Vele berkem derdo derdo درد تو سر ما ورنوی ورر ما واکر منشی من تو تالی نوای کرمن من تالیه ونه بگم درد و درد و درد تو سر ما ورنوی strana tetsu. Beh, strana che... Ah, ok, hoşuma. Çok yanlış var bu. Ha, çok emo. Emo çok hoşuma. Emo, azın بس خالص ما بنجي على خربشين غريب. او بالك ما هو بلور نورجانا روناس روناس يخوص او كاربي حري خبات كريد دروجافان نجي كده او روناس او جيندام قمر ولاد اف ام ده زربان وناس شيخ موسى وناس شيخ موسى خورت كتشان تمام تمام وصار بلوري ديال سر هو هي كمين يعني هي كمين وي انا هي هي ثاني الروجافات كاربيج بلوري دخل جيكي خبات كري جيكي موزيك دايره اوجي سر كارد كده سر عمران سر فلكلور بيتر يعني تخوازه هم فلكلور فلكلور وبيتر اوجي مجيس مثلا آه، موسيقى آه، رجلا از جوي من جهدار كل وي باش مكر راسي اوجي انا اوجي هاتي وبندي اوجي دركه دركه اوجي بينات بس حتى فدنا درناك لأوجي شو شو نه و سی سره خواهی بگرم هم تبجی انشاءالله می بگرن هم هم حکی خوابدن سره فهم از یعنی بکارم بجم نو زیارم در بشی لیزش بموزی که هرم نه نه انشاءالله سو بگرم نبیجیم شلو لیلی لیو امو امو امو امو شلو لیلی لیو امو تو چرا الدشتام شلو لیلی لیو امو گامش امو نینا مصر امو تونینا گامش امو نینا مصر تونینا گامش امو وتقول يا دفروشي وي وي وي وي وي وي وي وي وي ورا لي لي لي موي ورا لي لي لي موي تورا وزبيمو تورا وزنايمو تهرا وزبيمو keşke vay vay vay vay vay vay vay vay vay ya ah, var le le le vay var le le درقي لويمو نسيبني بطجلي لويمو يحريني بوقتي لويمو ماردي بصابون وجاي لويمو من ويمو دلهايا قندي وجيرانات شجمايا من ويمو دلهايا قندي وجيرانات شجمايا من مود الهايا قندي وجيرانا تجمايا وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي ورا ليلي موي ورا ليلي موي ورا وزب مو ورا وزن مو ورا وزب مو ورا وزن مو skim away, wait. مالام جاني ستران باباني ويسبرو مالام جاني Pas. Havalu hogrin heja. Hem <laughs> hediye di bernameye bir girin. Ee, Gotineki davi hem çip bejin. Sıdav jibu malbatava seri ee, peşi yeni. Utkarın peşi basadeyu bavi hobkin. Ee. Dure havale kwa. Ne <laughs> Dure valati kwa sılav bkin. Skazım kevecim rasti evhama ulo çevum hatname. <laughs> Pırgev hoşbun. بو ام هاتنامه پر گف خوش بون او از بیت خازم سرگفت نجوانی چالا از خازم سلابه خواب بشینم جه حوالی مر آنا د قامش لیده دروجاوا د خواتا پیروز بکم خواتا یو تعبا گتکن او خازم رادیو که جی دور فکرم سری بکن وکی دنجی يعني طيبت بافيمه وبريمه انا قامش لناوجي وجامعه وجانا اسطنبولي وكيدن سلاف رادیو نور و کسی هتت کارد کنجی Slav Radio Anur, çka se je tetkar dikinci, sada ogerki hoş ser. Ajiz spasların, unata vete mit mutabant, ata vete unaten, sada hoş, u havalin ku tuhazin, az bağırım rojin peş emel bername radyo işi çekin. Yani heki havalin bu hazin megudar bükün tıkarım varın. Bağırım Pırkoza yiyeceğim. Her işte baran. Tamam mala bangli de erdişit ve kulu kavere de yav Allah <laughs> Allah İyice em silavê xwe e, Kurdistana Başur, Rojava, Rojlat, e, Bakur, şu an nezi Bakur'un e, Kurdin seranserê cîhanê ku li ser Kurdistanê dilê xwe değişinin em gişkara silavê xwe dişînin û em hevîdarın yekîtiya welatê me yekîtiya demên pêş de em ê bibînin em ê baxtewar bibin û rojên geş ji bo Kurdistanê her û her hebe ان شاء الله Şewa mînê xweş ku dervanên hêja em ê bernamekê din de hevdû rebin Heta bernamekê din bimînin xweşiyê Je din veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre la main sur le